datorren e, abenduako eta zeian, bat luzatzen dizuegu guztiei, e, eh, bidazo aldeko gurezku dago lantaldean dut. Endaia iru eta ondarribikoak puntatu gara eta esan bezala, abenduako bai, eh, eta zei behatzi bai e, eta ondariako espiritatik e, krizelioak aireratko ditugu. Leloa izango dugu, eh, lugarik izago ametzen zat. Bakotxeak bere kriseioa jaso izango du, bai ondar bilan azken ukaranetan, hau da, meretzia hogei eta hogeita batean, San Pedro kalean eguardian, baita ere jaso izango dituzte, irunen eh, hogeita batean ordanidia plazan amaitetatik ordu bitara, eta gero oita bian eta hogeita iruan erletxean, kalen nagusian dagoen lokalean, zazpitatik bederatzean. Eta e, ostiraletan e, balea elkartean engaian zazpitatik bederatzira. Esan bezala, krizeluak e, aireratuko ditugu, txokolate bere hartuko dugu eta nolapait gure anexak e, aireratuko ditugu. Ekinen polita izango da, eta guztia animatu nahi zaituztego.